bibarutse hari ku igenekerezo rya gatanu kigarama uno mwaka turimo wa bibiri na mirongo ibiri aho nkuru ijejwe umutekano mu ishyirahamwe mpuzamakungu oni yakura ku rutonde rw'ibihugu bitegerezwa gucungishwa ijisho uburundi imvongo nuko uburundi buriko uratsimbataza umutekano mbere hakabaho no kwiyongera mu bijanye no kubahiriza agateka kazina muntu ariko tukibukanya ko Burundi bwari bwagiye mu bihugu bikurikiranirwa cyane hafi cyane n'inama nkuru y'umutekano mu bijanye no kuba no kutubahiriza agateka kazina muntu hari muri nyakanga umwaka wa 2016 muri kwa kandi kwico gihe hasohogwa ivyegeranyo byinshi by'agasakisaki byerekana ko agateka kazina muntu katubahirije katubahirije neza hano mu gihugu kandi mukibuka kandi kwa kenshi ibyo vyegeranyo byaza byankwa canke biga akenshi bikagaragarira mu myiyamamazo canke yakunda kuba haba hano mu gisagara ca Bujumbura canke hagati mu gihugu biyamiriza ibiri muri ivyo vyegeranyo rero ku nshuro ya mbere mwarumvise kandi ko abarundi bari bagiye mu myerekano hari kuri uyu wa gatandatu bashimangiza nyabuna ingingo y'inama nkuru ijejwe umutekano oni aho mwumvise ko Burundi bwakuwe ku rutonde rw'ibihugu bicungishwa ijisho umwanya ku mwanya uno munsi mwebwe mbarundi muri hanze mweho ni gute mwakiriye ino ngingo n'akahe karusho mubona ino ngingo ishobora girira igihugu haba mu butunzi muri politike canke mu bijanye no kubahiriza no gutsimbataza ibijanye n'agateka kazina muntu mu gihugu ngivyo ivyo tuzakurabira hamwe muri karadiridimba uno musi kuri micro ni medal niyo nkuru nkaza gufashwa mu buhinga bw'ivyuma na Emeto Mitebutsi reka nongere kubaha ikaze Faustin Ndikumana umuhinga mu by'ubutunzi akongera akaba anaha ari mu baharanira agateka kazina muntu hano mu gihugu cacu amenyesha ko iyo ngingo yafashwe ngo kubera ingorane zari zihari ariko ko mu cyane cyane ko mu myaka yahera hari kudatahurana mu bijanye na politike akamenyesha ko ivy'inama nkuru ya ONU yashikirije ari nk'igizame canke ikibazo yahaye uburundi kugira bubandanye bwubahiriza ibijanye n'agateka kazina muntu akanamenyesha kandi ko nihaba uguhasha ibijyanye cyane cyane igiturire abajya n'abanyonyeza amatungo ya leta ngo bishobora kongera gutsimbataza imigenderanire myiza hagati y'iyo nama nkuru igejwe umutekano mushyamwe muza makungoni canke mbere n'ibindi bihugu bigenzi byo Burundi bisanzwe sibyo mhm. sindakora ko wagiye mwete cyangwa gute werekane rezilita ni bya bibazo rero bashaka bagatuti ubu ibibazo by'agateka kazira muntu byamaho mm-hmm. mm-hmm. kandi byama biriho n'ahandi birahari mugabo hangana nabyo rero tubonereze rezilita kugira leta rero ihagarara kugira ntidusubire muri za ngorane zatuma tujayo nibaza ko victoire rero insinzi niyo leta rero izoshikira niba mm-hmm. ubu ishusho nziza yiyongera ishusho rero kenshi y'igihugu irajyana n'izindi ingaruka eh, nziza mu by'ubutunzi ubona nk'uburundi ni igihugu gikeneye abanyamitahe bava hanze iyo rero baje urabona ikibazo cy'amadovize iyo baje ari benshi imitahe irinjira mu gihugu asanga ku dukora niho mubuze urujije niho muzotubure turidiriye ku kivi mhm. turaba iyo ngingo iba turariko kwakumenya wa agira ahubwo rero yerekane icyo ari icyo yashoboye n'icyo yokora kandi batari baravuga ngo tukurabe wagiye he kugira gute iki nibaza rero nko nk'umushikiranganji mhm. eh, w'imigendera ari ngaha wewe icyo yakora yagikoze no kumukeza twamukeza kuba narashyitse kuri icyo kintu mugabo ntibagende bakivyaze rero umusaruro mwiza ku burundi kuko mhm. n'ibi tuvuga by'agateka kazina muntu ntabwo ndabivuga aba hantu ubukene bwiraye agateka kazina muntu karagora mhm. ahantu hari ubukene bwinshi bw'agateka kazina muntu byaba muri zuguruzuguru n'ibyo rero byo kurwanya ubukene ibyo by'igiture ni dutegerezwa guhangana nabyo n'inguvu mhm. nyinshi atavuga ati naka niwanciriyemo gutoza gushikana kumbere nyimba ari n'uburyo naho nyine n'igipolisi ashaka kugira uburyo bukwiye inyigisho zikwiye mhm. mugabo bigashika ubu rero akaba ari faustin ndikumana umuhinga mu by'ubutunzi akongera akaba haranira n'ibijyanye n'agateka ka muntu mu burundi ibihugu bifite ingorane mu bya politike n'ibindi ubu rero tukibaza yuko tugiye kwihatira cyane cyane ku bintu bijyanye n'iterambere ry'abenegihugu kuko eh, amanama yahora agigwa yahora dutwara umwanya munini cyane wo kwisigura eh, kwishyura mu kwishyura ibyegeranyo by'ayo manama n'ibindi n'ibindi ubu rero tugiye gushyira ingufu cyane mu bikorwa by'iterambere eh, ry'abenegihugu ntitube turata umwanya kw'ibyo bintu bya politiki dusanzwe tuzi ko biraba abarundi bene igihugu mhm. murakoze habaye kenshi ibyegeranyo byavuga hagati y'akazi na muntu kuva mu bibiri na cumi na gatanu ingene kifashe mu Burundi ibyegeranyo mpuzamakungu mwagumye muvyiyamiriza no musovuga ko ari insinzi ku Burundi Eh, ni insinzi ku burundi ni insinzi ku barundi ni insinzi no kuri abanyamahanga nyine ni insinzi no kw'iryo shyirahamwe mpuzamakungu oni kuko tugiye kubana tubana neza tutarabana ribi kugira nk'uko ndabivuze eh, bashobore kugira baterereye igihugu mu bijyanye eh, n'iterambere ry'abenegihugu ntibaze baratumwa cyangwa tuze turatumwanya ku ibyo bintu bijyanye na politike bisanzwe biri abenegihugu bitaraba ibihugu byo hanze imigenderanire hari kigiye guhinduka ugereranije imigenderanire ubundi bwari bufitaniye n'amakungu ubirabye no munsi n'ishyirahamwe mpuzamakungu umwizero ni mwinshi ku byerekeye ubutunzi ko nk'uko mubizi iyo igihugu kiri ku rutonde rw'ibihugu byigwa muri kijya gisata mpuzamakungu oni mu bijyanye mhm. n'umutekano ibyo bintu birashobora cyane kubuza babagwiza atunga abanyamahanga ubwira baze bazana imitaho yabo mu Burundi mhm. uti kubera iki bakibaza ati igihugu kirimo ingorane za politike kirimo ingorane z'umutekano nurumva ntitwojana imitahe yacu tuba tugiye guhomba mhm. ubu rero tukibaza yuko eh, bizoca bifasha hari uwo twirukanye hmm. barahari rero ntawe twirukanye baba mu manda yabo yego uhejeje manda agaca agenda muca mugira mutima aca agenda kuyo hejeje manda ukahedana mission ivyakuzanye amugashaka kuguma aho hantu kandi ivyo ivyakuzanye vyaraheze umva turagukebura tarageze kutaha mugandi zo tukwirukanye iyi ngingo ntizoshaka gutuma Burundi bwijajara buti noneho unta uriko aratura agati yakazana muntu naho ko nyango ntacyo oya sindavyibaza kuko Eh, ntibikunda ko baguma ibihugu birarabana birarabana nta mm. kintu wokora winyegeje muri iki gihe twibaza yuko kandi twebwe eh, leta mbye leta nkozi ntiyigejwe ineza bene igihugu mm-hmm. eh, ineza bene igihugu ntigejwe n'abanyamahanga abanyamahanga bashaka kudufasha b'abagenzi baza badufasha mugabo twebwe nyene tutubwiriza gushira imbere neza abenegihugu ntihagiye numwe tuvogerera hanyuma abanyamahanga tugakora twubahana mm kintu cyo kubahana ni kintu gikomeye cyane kandi eh, turaza turabibabwira kenshi yo duhuye yuko twakora twubahana ntibakora uko umengo turacari mu myaka eh, mirongo itandatu mm donc ubu harageze yuko abarundi natwe tuvuga tuti eh, turi muri mu bya politike turabyishoboreye ingo dukorane mu byiterambere hoko gwiki kugira ngo imigenderanire canke ishusho uburundi bufise uno munsi nyuma y'ingingo ifatiwe ntisubira inyuma mbo icokorwa nuko tugiye kuguma tuganira n'ivyo bihugu dusanye dufashanya eh, nkuko nami ndabivuga tuganira mu cubahiro twese twubahana twese mhm. tuganire ku buryo eh, kujya navuze yuko uko uguma ugaruka uti dufashanye twubahana none urundi hari ishyirahamwe mpuzamakungu rijeje igifaransa francophonie yarakwiye ibihano ishyirahamwe mpuzamakungu rirakwiye ibihano nabo bandi ba Union nabo nyine barafise inyungu zo kubikura mhm. kugira basubire gukora natwe kuko kugira nabivuze nta gihugu gito kibaho nta gihugu cicana kibaho mhm. twe turafise icyo dutanga duha ikindi gihugu twibazere ko turi gukorana neza eh, mu minsi iri imbere ngira n'abarundi bazoyibona hanyuma imitahe isubire igaruke Eh, ibyo bafasha mu bikorwa by'iterambere basubira bafasha uburundi mhm. mugabo eh, nk'uko nabivuze eh, mu buzima bwa minsi yose ibyo amahera dusanzwe dukoresha uburyo dukoresha ntituzoza turasaba amakungu na cyane cyane amahera agiye gutegura amatora mhm. harya amatora twateguye ku buryo bw'abenegihugu bizobandanya ntizosubira gusubira inyuma tuzokoma dutegura amatora atamahera dusabye abanyamahanga ubu rero akaba ari ambasaderi albert shingiro reka rero tubaha akanya bw'abarundi muri hanze y'igihugu kugira namwe mutubwire uko mwakiriye uh, uko mwakiriye ino ngingo uh, y'inama nkuru igejwe umutekano mu ishyirahamwe mpuzamakungu ibyo zose murashobora no kuturonka kuri bujya buryo bwa whatsapp call nuko rero turabaha ikaze mwebwe abarundi muri hanze y'igihugu interano yanyu turayirindiriye ego duga ku ijambo david yego ah, jewe rero ah, ikorwa ry'uburundi ku rutonde mu eh, ishyirahamwe mpuzamakungu onega igihe cy'umutekano ku isi ryangoye neza cyane mhm. kuko nk'uko benshi babifuze cyane benshi babibona na niko nabibona yari ingingo y'akarenganyo y'igikenye yari ivuye ku mvo za politiki eh, zari zijyanye n'ibihe twari turimo ni ukuvuga rero nta kuntu na kumwe n'uno munsi ubirabye neza umuntu yavuga yuko uburundi bubangamiye amahoro n'umutekano y'isi kubera uburundi n'igihugu gitekanye uburundi n'igihugu gifasha mbere n'ibindi bihugu eh, kurongera amahoro n'umutekano mu bihugu byabyo ni ukuvuga no mu ijambo rimwe eh, iyo ngingo yari iya politike y'agahahazo yo kubonera uburundi ariko byabaye mu gihe ingingo idafatwa n'igihugu kimwe n'ibihugu bija hamwe kandi imvo mwumvise yuko bamwe bamwe bavuga bati kuva mu 2015 harabaye ugutosekaza agateka kazina muntu yego ngira mwabibona no mu vyegeranyo byagenda birasohoka umunyamakuru mhm. nibaza yuko turi mu bantu mu babitwa ko baciye ubwenge mhm. turamaze kumenya yuko turamaze kubona turamaze kubibona hose iyo ibi bihugu bya rutura cyane cyane imbere hari iniyo europeyene baciye bafashwa n'abantu bamwe bamwe bahagira eh, ibyicaro bya leta naho babesha ukundi bafashwa n'abantu bamwe bamwe eh, baharanira inda zabo nicyo gituma mwabonye ibintu byageze hariya mugabo uburundi gushwa uno munsi umuntu yoza yemeza yuko mhm. murabona n'ubu muri amerika amatora amaze amezi abaye amezi akwa ku kikabiri mugabo munsi ntituramenya uwatsinze ntituratangarizwa uwatsinze n'uno munsi haracariho kunyinyana mugabo nta n'umwe aracisha mu wa amerika wayivuga yuko ibintu byabo byifashe nabi mhm. david ibihano uwo muntu ntarabaho ku isi mhm. david reka kumbure iyi ngingo yarafashwe uno munsi iyo ngingo Eh, irafashwe yo gukura eh, uburundi kuri urwo rutonde rw'ibihugu eh, usanga bicungishwa ijisho ariko kuri ingingo yafashwe ubu ko ni giki ubona gishobora gukorwa cyane cyane n'abategetsi b'ubu leta y'ubu kugira kumbura iyo ngingo ibandanye itsimbatara uburundi ntibusubire inyuma mu bijyanye no kubahiriza agateka kazina muntu byiza cyane igishobora gukorwa rero ni uko byavuzwe nabyo reka ndabisubiremo ko byavuzwe ni ukuvuga ujya mwanya twahora dushira mu ma twebwe turi hanze tuja kwiyamariza ingingo mbimbi zifatirwa uburode na twebwe tuzowushira mu bindi canada yari david muri canada mwumvise nawe yashikije icyumviro ciwe uno munsi tukaba turi ko tugaruka kuri ino ngingo y'inama nkuru igejwe umutekano mu ishyirahamwe mpuzamakungu oni aho mwumvise ko ku rya gatanu kigarama uburundi bwakuwe ku bihugu bitegerezwa kwama bicungishijwe ijisho n'ubu nyine rero turabarindiriye ni nacyo gituma twiza ko ari mu mahoro mhm. urumva rero ingingo nk'iyo nta kuntu itari kutunezera tuzi n'ibihe duciyemo y'urugaciyemo bibi mhm. baza bararenza ko uruhu rw'amazi ubu ndakubarira ko namwe muri mu burundi murabizi neza mwakuriye mu burundi ubwo burundi murabuzi uno munsi si wo twavuga ko amashamba ariko arasha igihugu kiriko kirasha ariko hariho gusumba imyaka yose twaciye. Uhuh, ariko kumbure iyo nama nkuru y'umutekano ibyo muvuga hariho hariho agasororo katagiye hari utagenda neza uhuh. utwo tutagenda uhuh. neza ni henshi tutagenda neza reka dufate ku burundi reka tugume ku burundi two kwifuza ko byogenda neza gusumba none nk'abo bari mm-hmm. basabiye ibihano uburundi bunguka iki umunyagihugu arwaye malariya ntavugwe ngo akire ikarinda itwara ubuzima bwiwe we aba yungutse iki ko ari umurundi tuba tubuze kumbure uburundi bwahawe ni nk'ikibazo rero uburundi ni uko bukora bukoro uko bushoboye kose kugira urabe kubwokingira bwokingira cyane cyane ibijyanye no gusimbataza icyo vuga amahoro n'umutekano guharanira agateka kazina muntu n'ibindi mwe mubona iyo challenge cyangwa iyo iyo iyo defi uburundi buzoyishika ko neza hama n'igiki cyo kugira ubwo burundi wishike ko je niyumvira ko nta defi n'imwe burundi butoshikira erega ibyo abandi bashikira bose babishikira nk'abantu kandi natwe turi abantu umugabo nuko ibyavuzwe uko ikintu cya mbere ikintu cya mbere tugomba kuraba mhm. ni ukureka kwiraba iyo ubanje kwiraba ukavuga ati ibi bintu aba ari jewe ndabikora ese eh, sa tureke kwiraba gusa mhm. uvuge ati tugire kubahana tugire kubaha ikiremwa muntu tugire amahoro arama mhm. erega abarundi turi abantu kimwe n'abandi kandi turafise ubwenge abandi bafise ikintu twabuze ngaho mu burundi ni icyo nyine ikintu kinini ibi byose tuvuga ubu burundi buri muri paradizo niko ntubivuga hmm. urumva rero akahise k'uburundi nitwo karezima mu mwanya muto urabona iyo umuntu afise ibintu byamugoye mu nzu kugira abigarukane mu nzira birafata uwundi mwanya urabona kuva turonka indepandanse mhm. akateka kazina muntu mu burundi ntikigeze kubahirizwa kuva kuri indepandanse tuvuge gushika muri demiri turuwa aho dusinye amasezerano mhm. yo guhagarika ingwano icyo kintu cyabituma icyo kintu cyabituma kugira gikosorwe huko iki cyabituma kari kagatimatima ko kwikunda mhm. ko kwibagira ko uwundi muntu ari umuntu ko kubona umuntu ntumwubahirize ngo wumve ko uko ababara nawe ariko wobabara icyo kintu nicyo twabuze urumva rero uno munsi twakigarukanye k'agatimatima kahavuye mhm. twavuye muri wa mutima w'ubukoko aha rero twogoroye mhm. ibi bindi bavuga barondera barondera isi ni ntoyi tuze turaraba ugomba kubaka yo kubaka raba ibyashikiye ibihugu byinshi hari akantu mwari muvuze kankoze ku mutima abo bantu bose baza mu burundi baje ari aba oni ari abo ba europeyeni bose baza baje kuvugira inyungu zabo ntabwo baza kuvugira inyungu z'abarundi ariko ariko Ernest Ernest ariko ubirabye hariho hariho n'imyamamazo wanashima yabanza guhera hiyo iwanyu hiyo mu bihugu vya Buraya na za Amerika na Canada burya mweho kijya mwagwanira ko imyamamazo myinshi wasanga ibera hiyo ombere mukanashika no ku cicaro kikuru caho ni musaba muti ibi nibi nibi bihinduke umuzungu bavuga umurundi yagomba kukurya ntabura eh, ntabura inkoza agukoza ariko ariko sabarundi babaha inkuru sabarundi babaremeye eh, eh, baremeye ndakubwire oya mhm. umva umva ndababarire mhm. iminsi yose mu muryango umunsi mutazoba mu nama rimwe muhagaze nk'umugabo umwe nk'umuryango mhm. n'isazi yoza yobaca ku ruhande Mhm. izo nyungu zabo bazozivugira natwe tuvugira izacu asigaye twicare tuyage mhm. ariko kumbure imbere kambeme wumvise minisiteri za aferi taranjeri uwo mutama wacu albert shingiro mhm. aravuze ijambo rikomeye aravuze ijambo rikomeye mu majambo y'intangamarara urumva rero ibyo byose ni twebwe abarundi biva ko ni twebwe tugomba kubanza tukiraba tukaraba tukamenya icyo tugomba ahasigaye uwundi wese azoza gusahiriza azoza gusahiriza natwe hari aho twishikanye reka kumbure uwo muco mwiza eh, ngira wotangura cyane cyane kuri mwebwe navuze ati muri mwebwe harimo aba elite hariho abagiye kwiga eh, amashuri ahanitse bayiga no muri ibyo bihugu bikomakomeye ni mwebwe abandi barundi borabiriye ko akarorero eh, ejo na hirya heje hosoka iyindi ngingo ubwo ntibizosubira kuva hiyo kandi hama muri aba barundi basanzwe bato bato bibanira aha gucurangiriza oh, ku cyokogwa ariko suruse suruse y'ingorane izo ngingo ziba ziva ngaha ariko ibintu byinshi ni abarundi bari hiyo baba babigize hmm. raba nk'izo tuvuge ibi bihano bari babifashe bivuye kuki bari babifashe bavuga ati bijya kudushyikira tudafite inkuru nyayo mhm. urumva bijya kudushikira urabona inkuru iyo uvuye ngaha tuvuge uvuye i bujumbura uje igitega hmm. ukavuga ati hewe nabonye umusuma uzi ko iyo nkuru ishobora gushika igitega bagenda bayihererekanya wa musoma yacitse umwicanyi hmm. reka rero dufatire kuri mwebwe inkuru mhm. inkuru iva hiyo irashobora kuva hiyo ari inkuru isanzwe igashika ngaha bayishyizemo umunyu igashyiga ngaho igadushyikira itari ya nkuru yindi yabereye ku ikisi ni igiki none mugiye gukora kugira muhindure namwe mu buhinga bw'ibyuma ntibaturabire neza kuko jewe ndakumva ariko urumva utanyumva ntituzaba turi turumvikana neza ubuho uranyumva alo ndabona yuko ntibiri ko biratungana neza ngira n'ikirere murabona ko kitari kiratworohereza nibutse abadufatiye mu nzira ko turi mu kiganiro karadiridimba aho turi ko tugaruka eh, ku bijyanye n'ingingo inama nkuru igejwe umutekano yafashe yo gukura uburundi ku rutonde rw'ibihugu bitegerezwa gucungishwa ijisho hari ku igenekerezo rya gatanu kigarama mwumvise haba Faustin Ndikumana umuhinga mu by'ubutunzi akongera agaharanira agateka kazina muntu eka yaba n'umushikiranganje eh, ambassadeur Albert Nshingiro nawene barashima iyo ngingo y'inama nkuru y'umutekano yo muri yoni eka naba batwakuye haba David eh, ari muri Canada na, na Ernest ari otawanyene muri Canada kuyikuraho ni kimwe mbega iyo ngingo bayikuyeho yari yafashwe kubera Mhm. mu ntangamara mbaze bagenzi banje bo muri canada mwumvirije mhm. mhm. eh, muri kanada baramaze kubona aho umuntu abyuka mu gatora bajya gutema uwundi muntu ndakumva nabi nk'uko biri mu byatumye iyo ngingo ikugwaho ni uko ubu agateka ka zina muntu kumure hariho ukwiyongera mu bijyanye n'agateka ka zina muntu ni igiki none wowe ku bwawe nka placide kumbure ubona uh, nk'abajejwe intwaro bubandanya bakora kumbure n'iyo ngingo canke uburundi ntibuze busubire kuza buraja muri uh, bene uwo mugwi w'ibihugu bikurikiranwa kuko urumva yuko ari agahombo ku gihugu ndakumvise nabi ariko Eh, eh, nakumvise nabi ariko ndaza kugerageza ni igiki cyokogwa kugira uburundi bubandanye butsimbataza ayo mahoro n'umutekano uh, canke mu kubahiriza agateka kazina muntu kugira ntibuze busubire kuja muri uwo mugwi w'ibihugu usanga bikurikiranwa kuko bituma n'ibihugu bidatera imbere ni uguhagarika ni uguhagarika akarenganyo mhm. bakareka abajournaliste gukora amaradiyo agakora bakareka impunzi zigatahuka mhm. hanyuma bakareka n'umunyagihugu asanzwe akidegenza bakareka kumucira ko amakori y'umurengera ibyo kuvuga tubanze dusubire tubanze twiyumve imbega izo ngingo izo ngingo bari badufatiye habaye iki Mhm. ariko dufatiye no kuri mwebwe mwebwe musanzwe namwe muba hiyo cyane cyane mu za buraya tureke muri za canada na amerika hiyo namwe mu za buraya um, ni kenshi mwagenda wanashiba mbere no ku buserukizi bw'ibihugu bya buraya mu bubirigi muga eh, mugategura imyerekano kumbure musaba ibi n'ibi n'ibi uno musi ni igiki namwe mugiye kumbure guhindura ah, kugira uburundi ah, bugire rya shusho ryiza kuri uwo mugabane wa buraya ni igiki mugiye gukora kiri positive okay ndabyumvise jewe numvise na mugenzi wanjye ibyo yavuze mhm. inyamaswa ni kuri vema reka kumbure tugaruke ku cyokorwa kuko ingingo nk'iyo uh, yafashwe uno munsi na mwebwe tubafate nk'abaserukizi b'abarundi hiyo ni igiki mugiye gukora kugira ishusho ribe ryiza tugume hahandi kuko intambwe murabona yuko imaze gutegwa murabona ko urundi bwaraye ku rutonde rw'ibyo bihugu ndabona placide agatelefone ntikamukundiye dusigaje akanya gato kumbura kano kanya turashobora kwakira ari babiri canke batatu hama duce turangiza kino kiganiro murakoze cyane nariko ndabakurikirana nariko ndakurikira ibiriko yagwa ku iradiyo dukunda cyane mhm, nawe duga ku ijambo hanyuma rero ikibazo cyariko kira turiko turihweza cyangwa se icyo turiko turaganira ko mm -hmm. Eh, n'ibijyanye n'iyi ngingo muri on, muri onu bashoboye gufata yuko bahagaritse bahagaritse kwama bari kwarakurikirana Burundi bakibona nk'igihugu umenga kiri kiri mu ntambara nk'imwe yo muri Somalia mhm. eh, mu by'ukuri eh, ukurikiranye ikibazo ikibazo nyezina Mm-hmm. turagera igihe uzadutangara turatangara kubera yuko uh, uburundi twebwe turafise y'imiryango inshuti n'abagenzi usanga tuganira n’abana bariya mm-hmm. kuva mu buseruko mu burengero mu majyepfo mu majyaruguru ugasanga uganira n'abantu wowe ukibaza none izi raporo ubu mu by'ukuri ziva he bigenda gute ugasanga mu by'ukuri byadusize na twebwe mm-hmm. mugabo wagira gutya wagira gutya uh, ukumva hariya anya abariko baratanga izo raporo ni abantu bobo usanga bibereye hanze y'igihugu bakakubwira ngo ngo bafise ngo isoko ngo ry'amakuru ngo yizewe ngo mu gihugu hmm. ubwo rero aha hantu harimo umukino harimo umukino udasanzwe mm-hmm. uyu mukino rero mu by'ukuri jewe mbona umenga ni umukino wo kurwanya wo kurwanya igihugu mu bundi buryo hadakoreshejwe ibigwanisho aho hakoreshejwe intambara iyo bakunze kwita mu gifaransa gere furade ni intambara mm-hmm. y'amajambo mm-hmm. ubwo rero aha hantu nibaza yuko eh, abayoboye igihugu nibo bategerezwa kudufasha mu bundi buhinga bundi eh, kumbure abanyepolitike bari mu gihugu bategereza kwicara nabo bakiga bakaraba neza kandi biraboneka yuko batanguye baramaze gusobanukirwa n'ibi bintu kubera yuko hageze igihe babinetrariza sinzi mu kirundi ngo bivuga ngo iki mhm. bashoboye ku bashobora kwereka amakungu ukuri aho kuri none amakungu akaba atanguye kubatahura njyewe mhm. nuvuga ntibakomereze ngaho kandi imana ibaje imbere alexi eh, turi ku musozo wa kino kiganiro kumbure uno munsi eh, ni igiki cyokorwa cyane cyane mwebwe abarundi muri hiyo turetse n'abandi bari ino canke dufatire mufatire mu muco ubiri mu mice ibiri mwebwe abarundi muri hiyo hanze uh, kumbure n'abajejwe intwaro ni giki uh, mubona cokogwa kugira ishusho y'u Burundi ribandanye riboneka neza uh, gutyo ivyo biha duharanira ivyo bituma Burundi busubira inyuma haba muri politike mu bijanye n'agateka kazina muntu canke ubutunzi kugira bihagarare ni giki mubona cokogwa eh jewe uh, nari nari nipfuje kumbure nuko umushikiranganji umushikiranganji ajejwe imigenderanire n'amakungu atabonetse nkumbure yaza kuba ari muri studio hariho eh, eh, icifuzo nanagombye kumushikiriza mhm. oh, ariko kumbura ibyo ari byo byose arashobora kuwunyumva aho yoba ari mhm. eh, turipfuza yuko nkumbure yodufasha hagashobora kubaho urubuga meto rwite ngwiki ni ukuvuga urubuga hwaniro rushobora guhuza diaspora yose iri hanze abantu bari mu bihugu bitandukanye abarundi ubwa mbere tukabanza tukaba ikintu kimwe abari hanze twese ubwo iyo politiki ya diaspora kumengo ikintu kimwe abari hanze twese mhm. urumva dufise ubwenge butandukanye dufise ubumenyi butandukanye dufise ibyo tuzi bitandukanye twese tubaye turi mu kintu kimwe abari muri canada australia Amerika n'ahandi hatandukanye twese tumaze guhurira ahantu hamwe tukaba dufise urubuga duhuriramo twese ariko hariho sasa eh, twoheza rero sasa icya kabiri mhm. ariko hariho aho muhurira muri diaspora kuko muci murazi kuva bibiri na cumi eh, na kane eh, ko hariho diaspora yamiza mbere no mu Burundi eh, mu kwezi kwindwi hariho n'umunsi muba indwi yose kumbure badakunda n'ico gihugu bobo bavyirabire bari tere nkumbure numva umenga vyobafasha murakoze cyane Alexi urakoze Alexi ni nawe turangirije ko kino kiganiro kuko akanya kararangiye kangiye ko ndaragushimira Alexi muri Australia Placide muri Hollande Ernest yotawa muri Canada na David muri Canada mwakoze mwese mwariko muradutega abiri akanya ntikadukundiye kubandanya ariko duhanisango yo kuwundi wa Mungu umwanya nko twatanguriye ko ngira ko mbere ndanashimira na Aimé Toussaint yamfashije mu buhinga bw'ivyuma kuri micro yari Medar niyo nkuru uwa Mungu mwiza kuri mwese ndi Brussels mu bigi inyota y'ubutegetsi yoshingira ku guteza imbere igihugu n'abanyagihugu bose ku mutekano w'abarundi bose n'abanyamahanga nk'uko tubibona